džahirijetu koje se nalazi bez da ga čovjek posebno traži, onako što kažemo mi, jeli slučajno. Smijemo li kazati slučajno? Šta mislite? Smijemo li kazati sreo sam čovjeka slučajno? Ne smijemo. A pa smijemo, braću. Smijemo kazati sreo sam ga slučajno. Niko kada kaže sreo sam ga slučajno, ne misli sreo sam ga, Allah to nije odredio. Nego sreo sam ga bez prethodno dogovorenog termina. Jel u redu? Je li ko rekao, seo sam nešto slučajno, nešto slučajno desilo i to Allah nije odredio, to Allah zađer nije znao. Tako neko misli od muslimana? Nego kada kažemo slučajno, mislimo bez prethodno dogovorenog termina i dogovora, nego tako, znači, naišlo je znači da smo se sreli. I to je cilj slučajno. A nikako slučajno negiranjem kadara, to je, to je potpuno druga priča, jel? Pa, kada kažemo slučajno, jel? Mislimo, znači čovjek slučajno to nađe u smislu, nije to šta tražio. A to Allah azzeo želo odredio da on to nađe prave sumnje. E, znači, stvar je jasna ovaj, i ne cilja se nikako time negiranje kadera. Jesu. Pa da ga nađe čovjek kako? Slučajno. Slučajno. Dobro. Ne tražeći ga, jel? Ne tražeći ga. Pa nema... Nema oko toga puno posla. Nema puno zahmeta. Nema puno rada. Nego je radio nešto drugo, kopao i na tom putu znači našao tu vrijednost ili to blago. Bilo da se radi o srebro, zlatu ili o drugom blagu. El me'adin, el maden, to je u jezičkom smislu označava nekakav epicentar. Maden nečega, to je centar nečega. A u terminološkom smislu, to je ono što izlazi iz zemlje, što se vadi iz zemlje, bilo da su to rude koje su u čvrstom stanju poput recimo zlata poput srebra poput ne znam železa bakra olova to sve čvrste znači rude a mogu biti u tečnom stanju kao što je gorivo kao što je nafta kao što je katran kao što je živa i slično tome Je tako živo izlazi u tečnom stanju? Je li utečeno ili utečeno? Jeste. Autor je spomenuo to u čvrstom stanju. Da izlazi u čvrstom stanju. Nije ispravno da izlazi živo u tečnom stanju. Ovaj, da je to je ovaj... A, a, najrijeđi element danas je živa. Ona se najmanje ima, jer u svijem ima. Rekazu al maadin ili blago i ovo a, i rude, to je kod hanefijskih učenjaka jedno te isto oni ne prave šta razliku između te dvije stvari dok džumhur pravi razliku i to dokazuju hadisom poslanika sallallahu alaihi sallam gdje je rekao el ma'denu džubarun o firrikazi el humus maden je džubar znači to, te rude su džubar vidit ćemo šta je džubar kasnije a u za blago se treba dati petina a za blago se treba dati petina ovdje kad spomenemo blago koje je izveđeno spomenuli smo petinu ovdje kad neko kaže sad ako čovjek ima kuće zlata treba dati petinu to smo prešli to smo absolvirali, tako završili smo to govorili smo o blagu koji čovjek ima ovo je nešto što nađeš jer ti se za srebro trudio je tako? na pijaci po ti da stojiš, noge ti natekle da zaradiš to blago da ga imaš Pa to ide 2,5%. Ali ovo se našao, ovo blago se našao bez truda, bez uloženog šta? Napora. Pa se tu propisi šta? Mijenja. Pa kako to ide? Radiš, zarađivaš 2,5%. Natapati, kiša, koliko? 10%. Nešto ti samo dođe ispred tebe, ti samo uzmeš, koliko? 20%. Sve je to, braćo, pravda šerijata. Sve je to, znači, šerijat ovaj a, učinio je li ovaj procentualno tako da čovjek svodno znači trudu daje šta daje zekijat na određenu je li stvar pa je ovdje spomenuto el madenu džubarun u firrikazi el humus maden je džubar a za odnosno blago <clears throat> odnosno rude je džubar a za blago se daje petina pa je u hadisu razdvojio poslanik sa između čega između rude i blaga Pa je razdvojio te dvije stvari. Pa kaže Džumhur Leme, ne, to su dvije različite, to su dvije različite komponente i dvije različite stvari. Kada čovjek nađe a, u zemlji nešto od blaga, nađe riznicu nekakvu, kako će postupiti? Čovjek koji je našao nešto u zemlji može biti u jednom od pet halova ili pet stanja. Prvo, da je našao nešto u zemlji čiji se vlasnik ne zna. Prepoznate, ničija zemlja. Ne zna se ni vlasnik, ništa. I došao je tu i našao je u toj zemlji riznicu, odnosno blago. Takav čovjek treba iz te riznice ili tog blaga da izvodi, izvoji petinu 20%. A njemu ostaju 4 petine. Za to je dokaz hadis koji se prenosi od Amra ibn Šuajba, od njegovog oca, od njegovog djeda. Kada kažemo Amr ibn Šuajb, od oca, od djeda, na koga mislimo? Znam neko. Abdullah ibn Amr ibn As, Amr ibn As. Maša. Mislimo na Abdullah ibn Amr ibn As. Pa kad kažem Šuaib ibn Amr, Šuaib ibn Amr, od oca od jeda mislimo Šuaib ibn Amr, ibn Muhammed ibn Abdullah. Ibn Amr ibn As. Pa prenosi hadis od Abdullah ibn Amr ibn As. I ovaj lanac prenosilaca, kada dođe kod hadijskih stručnjaka, on je dobar s tim da je ostali šta lanac vjerodostojan ili dobar znači ostali dio lanca ako je vjerodostojan ili dobar onda je kod hadijskih stručnjaka ovaj hadis dobar poznat kao jeli Amr ibn Shuaib od oca od djede pa prenosi Amr ibn Shuaib od oca od djeda Od čijeg djeda? Od svoga djeda ili od djeda od oca? Svog djeda. Amr, sin Šuajbov, sin Muhammedov, sin Abdullahov. Amr prenosi od Šuajba. Amr prenosi od Šuajba, kaže se od oca, to je Šuajb. Od djeda. Ovdje ima Muhammed, to mu je djed. Pa tek onda dolazi ko? Abdullah. Pa od čijeg onda? Od svoga djeda ili od babinog djeda? Od babinog djeda. Od oca od djeda. Djed je, jeli? Djed je, kaže se, prvi djed ili daljni djed. To je prvi djed, jeli? Sve je tu stvari ta uzlazna ili loza. Prenosi da je jedan čovjek našao <clears throat> u jednom napuštenom dijelu gdje se živjeli ljudi u džahilijetu <clears throat> u stvari, e, da je poslanik sam sam upitan o čovjeku koji mm. nađe, nije našao nego čovjek koji nađe, pa kaže poslanik sallallahu sallam, ako ga nađe u naseljenom mjestu ili na prolaznom putu, onda mora da obznani to. To je, znači, stvar koju treba obznaniti, to je nađena stvar. A ako ga nađe u napuštenom džahilijetskom mjestu gdje su nekad ljudi živjeli, niko više ne živi, ili u selu, selu koje je napušteno, pusto, nikoga nema. Pripada njemu i mora za njega dati petinu. Bileži ga je Budavud, ima Mahmed sa dobrim lancem prenosa. To je prvi slučaj, da bude šta? Da ga nađe u znači zemlji čiji se vlasnik ne zna. Pa nam je hadis ovdje dokaz za dvije stvari. I to je druga ovdje po redu. To je druga situacija u kojoj čovjek može naći nešto, a to je da nađe ovaj tu riznicu na prolaznom putu ili naseljenom mjestu. U selu, reći znači je selo, došao tu nešto radio, kakva firma došla nešto radila, jel u redu, kopala, bušla i našla. Ako se nađe znači u ovakvom mjestu, naseljenom, poznatom, onda je dužnost da se traži vlasnik. Traži se vlasnik i dokaze za to prethodni hadis. A ako ne nađe vlasnika, onda pripada šta? Pripada njemu, onda je kao rađena stvar. Treća situacija, da ga nađe na tuđoj zemlji. I ovdje u Lema imaju, po mojem pitanju, imaju tri različite mišljenja. Prvo, da pripada vlasniku zemlje. Znači, našao se nešto na tuđoj zemlji, to pripada vlasniku. Tako kaže imam Ebu Hanife i tako kaže Mohamed ibn Hasan Šejbani. I to bi trebalo odgovarati malikijskom mišljenju. Jel? I to je jedan rivajet od imama Ahmeda. Kaže imam Ahmed po drugom rivajetu i to je mišljenje smatrao lijepim i odabrao ga isto tako Ebu Jusuf, učenik Ebu Hanife, da pripada onome koga nađe. I treće mišljenje je da se pravi razlika da se pita prvo vlasnik kuće da li je njegovo, pa ako on bude to svoje to i kaže da je njegovo, onda mu se vraća, u protivnom pripada čovjeku ili koji ga je našao. I to je mezeb imam šafi. U svakom slučaju ovdje se znači spore kada se nađe u zemlji drugog čovjeka ili drugog vlasnika. Četvrti hali, četvrto stanje u kome se može naći onaj koji nađe nešto, jeste da ga nađe u vlasništvu koje mu je pripalo prodajom ili poklonom i slično tome. Znači on je kupio nešto pa je tu nađeno. Kaže imam Malik je Buhanife i poznato je domišljaj kod imama Ahmeda kaže da pripada čovjeku koji ga je kupio. Osim ako prvi vlasnik bude, prvi vlasnik ako bude zagovarao da je to njegovo. Prvi Jer je prvi vlasnik zagovarao da je to njegovo, a on mu je prodao kuću i zemlju, a nije mu prodao šta? riznic, čovjek otišao, zaboravio. Nije riznic spomenuta ni pod razno, je li da je ugovor. I on kaže da je njegova. Može li ovaj potvrditi novi vlasnik da nije njegova? Dokazati? Ne može. Ne može dokazati da nije njegova, znači ovaj, vraćamo se. Drugo mišljenje koje zastupa ima Malik, da se vraća vlasniku prije njega pa ako nema toga, onda onaj prije njega. I tako dok se ne nađe, a ako se ne nađe, onda ostaje njemu i pri, ima propis nađene stvari, koji se zove u šarijetu lukata. Koji se zove lukata, a to je nađena stvar. I ona ima posebne propise u šarijetu. I to je mezeb imamo šafije. I peti slučaj jeste da ga nađe u zemlji sa, kojoj, sa kojom muslimani ratuju, daru harb. Znači gdje se ratuje Pa ako ga nađe u toj zemlji sa skupinom muslimana. Nije ga mogao naći osim sa njima. Oni mu pomogli. On ga je našao. No, međutim, zajednički su bili sa njim i ne bi to ostvario bez njih, onda ima propis ganimeta. Ili ratnog plijena. I dijeli se, jeli se ono, tom, tom, jeli propisu. I drugi hal, i drugo stanje, ako ga nađe sam, došao je sam, od toga znači i metka i uzeo ga bez znači pomoći drugih. Ovdje u Lema ima dva mišljenja. Ovdje sam slučajci imaju dva mišljenja. Prvo mišljenje je da pripada onome koga je našao. I to je mišljenje mama Ahmeda i on kaže analogno blago koje se nađe u zemlji koje nikom, koja nikome ne pripada. I drugo mišljenje je ako zna vlasnika zemlje, a on taj koji se bori protiv muslimana, onda je ga nimet. A ako ne zna, onda je to blago koje je našao i mora na njega dati petinu. I ovaj stav Malika, Jebu Hanife i Šafije, znači Džumhura islamskih učenjaka, iako oni među sobom imaju znači različite poglede određenih fedesama kada je pitanje ili ova mesela. U svakom slučaju, ovo je, je u globalu. Kada se nađe nešto u zemlji, nije uvjet da ta nađena stvar da pregodi neku čovjeku, niti je uvjet da ima nisab. Dvije stvari. Jako bitno. Ni nisab, kod poljoprivnih proizvoda moramo imati nisab. Kod zlata i srebra moramo imati nisab. Kod trgovačke robe moramo imati šta? Nisab, koji će pregodniti, je tako? No međutim, kod nađene blaga nađenog u zemlji nema ni saba i nema ovaj, nema da pregodim. Znači, nije to ovaj uslo, uslov, jer kaže poslanik sa osrme, ofir rikjazi el humus. Daje se petina za blago i nije napravio razliku, niti je spomenuo poslanik sa osrme da treba da pregodini i to je stav džumhura u Leme da ne treba pregodiniti, nego se odmah daje. Pa koliko nađeš, toliko na toliko daješ. Dobro, ova petina koja se izdvaja iz iz blaga. Gdje se daje? Kome pripada? To je predmet razilaženja među islamskim učenjacima. Prva skupina učenjaka kaže da pripada skupinama kojima pripada zekijat. A doćemo ti skupina kojima pripada zekijat. I to je stavi mama Šafije i Ahmeda. Osim što ima Ahmed kaže kada bi se dao miskinu, sve kada bi dao miskinu, bilo bi ispravno. I njihov dokaz je da je Abdullah ibn Bishr al-Hasami rekao kako je došao jedan čovjek kod Alije radijallahu anhu i rekao da je iskopao neku posudu veliku sa a, 4000 dirhema. Pa je otišao kod Alije radijallahu anhu i dao mu tu posudu. Odnosno, upitao ga šta da radi. Pa mu je Alija rekao, kaže, podijeli je na pet dijelova. Kaže, pa je meni dao četiri petine, a uzeo je, ostavio, zaustavio jednu petinu. Pa kada sam se malo odmakao, pozvao me nazad, pa sam se vratio, pa mi je rekao, imaš li ti siromašne komšije? Kaže, imam. Kaže, uzmi podijeli to komšije. Uzmi podijeli to, podijeli to komšijeva. Tako ga bilježi Abdurazak i tako ga bilježi imam Tahavu. Drugo mišljenje da ova petina, govorimo o petini koju čovjek daje našta na nađeno blago. O toj petini koja se daje. Pripada ili daje se tamo gdje se daje feje. Feje. A fej je u arapskom jeziku ratni plijen, ali nije onaj ratni plijen koji je ganima, koji se stekne prilikom ratovanja, znači bori se protiv neprijatelja muslimanska vojska i potiste neprijatelja ne ostave tenkove, ne znam, i metak, bacali puške, bacali opremu i tako dalje. Sve što ostane, to se smatra ganimom. To je plijen. Dakle. Ali fej u arapskom je kad, u stvari u terminologiji šerijetskoj, je kada vojska neprijateljska pobjegne i ostavi sve iza sebe. Znači ostane sela, gradovi pusti i onda muslimani ulaze i kupe. Ili oni usput bacaju. To u redu. To znači nije dobiveno šta? Direktnom borbom. Nego je ostalo znači iz straha pobjegli ostali, to je, znači šta? Fejl. Kao što su muslimani ostavljali ovdje ali sela, bježe, ostavi sve. Ostavi četnicima, ustašama da dođu da to pokupe, jel? To je fejl, samo na kukavički način. Jeste. Jel, gol, goloruki narod je najlakše otjerati iz kuće, ali pokupe ono što oni imaju. Pa je fejl ono što je ostalo, znači, od ljudi koji su pobjegli. Od, od vrijednosti. Dobro. Ova petina ona se daje tamo gdje se daje fej. Ali je problem kod, i ovo ovaj je stav mama je Buhanita i Malika. I jedan rivajt od mama Ahmeda i odabrao ga Ibn Kudame. Ali je problem gdje se to sada daje fej. Tu je opet razilaženje među islamskim učenjacima. Gdje se daje fej. Pa, da li se fej daje borcima ili ostaje za opću korist muslimanima? Kaže imam Malik, fej i humus, ovaj humus idu sve u Bejtul Mal. Idu znači u Bejtul Mal. Dok kaže Džumuru Leme, oni razlikuju između ovoga humusa koji je ganimet i između feja. Kažu humus ide u ono što je uzvišen Allah te barak u tala spomenuo u suri Al-Anfal. Wa'lama annama ganimtum min shay'in فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل pa je spomenuto ovdje šest znači Allah žanu te barak tala i poslanik sallallahu alejhi ve njima ide od tog humusa ide e, bližnjima, jetimima i miskinima i putnicima, namjernicima, kažu to je fejk. To ide u stvari humus od, od ganime. A fej ide, kaže džumhur uleme, ide u Bejtul Mal i onda imam vođa muslimana, namjesnik, jeli, gleda opću korist i daje ga tamo gdje želi, gdje misli da će najbolje koristiti. Pa je džumhur napravio razliku između, znači, kažu, a, petina iz ratnog plijena ima tačno, znači, određene, znači, kategorije gdje ide. Dok fej nema, pa to prelazi u ruke imama. I dosta puta u šarijetu kaže se određena stvar prelazi ruke imama i on gleda kako će sa njom raspolagati. Svodno svome i štihadu. Ako nije jasno precizirano čime. Šarijetu. Pa je tu znači razlika. I oni to dokazuju predajom od Šabija kaže da je došao čovjek kod Omara radijallahu ta'ala anhu i da je našao imetak ukopan hiljadu dinara da je našao. Pa je došao kod Omera, pa je Omer uzeo 200 dinara. A njemu je vratio ostatak. Pa je podijelio Omer to prisutnim muslimanima. Pa je nešto ostalo, pa je pozvao istog tog čovjeka i dao mu. Od tog šta? Metka, od tih 200 dinara. Pored toga što je njemu ostalo, koliko? 800. Pored toga što je njemu ostalo, 800. I ovdje je dokaz u ome hadisu anefijskim učenjacima imamo Maliku, imamo Ahmed koji, imamo Ivajet, koji kažu šta? Da se ova da se ova petina dijeli gdje? Gdje se dijeli? Tamo gdje se dijeli fej. Kažu, a ne dijeli se tamo gdje se dijeli zekijat. Ovaj predaj dokaz da se ne može dijeliti tamo gdje se dijeli zekijat. Kako je to dokaz? Ko zna? Ko zna? Hmm? Ovdje se kaže u predaji da je tome čovjeku dao četiri petine, jel li? I jednu petinu zaustavio za sebe i dao njemu nešto od te petine. Dokaz je u tome što Omer ne bi mogao njemu dati od zekijata da je da mu vrati taj med. Jer ako se daje tamo gdje se daje zekijat, ne možeš ga više ti nakon toga uzeti. Od tih ti skupina. Ti ga daš pa ga onda uzmeš. Okay nego kažu to je općenicu za muslimane, a i taj čovjek ulazi šta? U skupinu tu ili sa njom. No, međutim, kada je šeha Albani u svom dijelu tamam, e, tamam od minne, rahimehullahu ta'ala, da su ove dvije predaje daiv. I prva predaja da li je druga predaja domara, da nisu, da nisu, jeli, vjerodostojne. I drugu predaju bilježi Ebu Ubejdu u svom dijelu El Emual. I oba su daiv, i zato kaže šeha Albani o dobro mišljenje, kaže, budući da nema jasnog argumenta, a naj, E, više odgovara ciljevima šarijata da ovaj metak pređe u ruke imama muslimana i da on raspoleže sa njim kako vidi da zahtjeva korist ili jeli vrijednost ili ili korist ili islamske države i se vrape i dvorec, ali tako? Jeste, tako se danas radi na žalost. A to je pravo muslimana. I mi smo spominjali zekijat na petrol, na, na dizel, kada bi dali ljudi zekijat na dizel, znači ja ne znam šta bi bilo sa muslimanima, kakav bi to hajr bio među muslimanima i kakva bi to radost bila među sirotinjom muslimanskom. Znači da dadnu, da dadnu 10% zekijata koga trebaju dati na dizel. Znači da, znate braćo šta je šta je petina? Koja je to vrijeme? Koje, koje su, to su milijarde i milijarde dnevne? Da se daju na, na, na, zekijat da se daje na, na, na ono što je više na Allah tebara da uzem No međutim, kad ne daš ono što ti je Allah propisao, da ćeš puno više u korist što ti je propisao neko drugi u korist njemu. Je. Ne daš zakijata, da ćeš porez 10 puta više, zakijat je 2,5%, a porez po 15, 20%. I na kraju te obračuna svu zaradu i kaže još 40% čiste zarade. Tako je na zapadu. Svaki mjesec daješ, znači, kožu ti djere, I onda kad završi cijela godina, kažu, koliki je čisti profit? Kažeš, na primjer, 100.000 eura ova godina, kaže, 40 je naš. Allah za žele kaže 2,5%. I još ti ga čisti. A ovaj ti ga vamo prlja. Je u redu? Znači, pa kada nećeš dati ono što te uzvišeni Allah propiše, daćeš puno više od toga ovaj, silom. Silom prilika. Pa je tako istupanje od Allahovih te barake od teala propisano. I to nije pravo ljudi tamo gdje je. Zato oni njima sada kažu, uh, e, vi ste čuli izjavu ovi, ovi, ovi faraonovi, ovi sredbenika i posade njegove koji kažu, uh, Bog je pogriješio, dao, kaže, našu naftu na arapskom polostru. I onda se prepisuje kršćanstvo. Bog je pogriješio. Da, su, da si na tu naftu dao zekijat kako treba i podijelio ga među muslimanima, ne bi se desilo sve desilo. Ne bi te uzvišenje Allaha za ođe ponizio ali kada nećeš ovaj dati ono što ti je propisano od strane stvoritelja svjetova da ćeš ono što ti ljudi propisuju što je kudi kamo veće i teže i nemaš nikakvu nagradu za to i to ti je dunjavuška kazna a ahiretska je bolnija dakle daje se ovdje da imam muslimana procijeni gdje će i e kako će znači sa ovom petinom da li rude ulaze u propis blaga ima malik po jednom rivajetu i šafija to je njegovo drugo mišljenje smatraju da na rude se ne daje zekijat osim zlata i srebra dok džumur kaže da rude imaju propis blaga nađena. Bez odre radilo se o zlatu, srebru, željezu, olovu, znači bakru, sve što je čvrsto ili u tečnom stanju nije bitno. I to dokazuju općim argumentima. riječima Allaha te barek tala ja i uheledine amenu enfiku min tajibati ma keseptum o mima hržna lekom min lord o vjernici udjeljujte od dobara koje ste zaradili koje dajemo da vam izlazi iz zemlje a ovo izlazi iz zemlje, nisi ti ništa trudio nego ti uzvišeni Allah čak se kaže po novim otkrićima da je željezo negdje stvoreno van ove naše orbite našeg kosmosa van, pa tek došlo ono na zemlju. A nikako nije moglo biti kod nas napravljeno. Pa ga uzvišen je Allah pripremio, pa ispravnije mišljenje da se na sve ovo daje zekijat. A naravno na naftu. Nafta je crno zlato. I danas je nafta nešto najvrijednije. Možete braće zamisliti kad bi nafta stala, šta bi stalo u svijetu? Znači sve. Sve kompletno bi stalo i, i avioni, i vozovi, i, i industrije, apsolutno sve. Nigdje ništa nema. Obaveza je davati po mišljenju Ebu Hanife i njegovih učenika Ebu Ubejda i drugi da se daje na rude petina kao što se daje našta na blago dok džumhur uleme kaže da se daje četvrtina desetine koliko? dva i po posto tako kao što se daje na zlatom i srebrnom i razilaženje ovdje da li su šta da li su zlato da li su rude da li ulaze u blago ili ne ulaze to smo spominjali tako tu je razilaženje pa džumur uleme pravi razliku između toga sodno hadisu kod Buhari je tako šta smo kazali al madenu šta čubar Hm? Džubar. Džubar. Bravo. El madenu džubar. El madenu džubar. O fjerli kazi, fal humus. Yes. Neki učenjaci prave razliku kada je u pitanju znači zekijat na i količina zekijata, pa kažu ako je ono što izišlo iz zemlje u odnosu na rad i na trud obimno, onda se daje petina. Malo si radio, a puno šta? Izišlo. Onda se kaže da je petina. Ti si samo tamo nekako ne, ovaj, ubo u zemlju i sitno nešto i nafta ide godinama. Ništa nisi radio. To je fakt odnosno ono što je izišlo nije šta. Ništa. Kažu daje se petina. A ako je trud i rad u odnosu na ono što se dobilo veliki, onda šta? Onda ide dvaj po poslu kopao si silazi u zemlju, radio, puno vadio i onda kada se to sve izvadio vidio da toga ima malo, da ima puno prevarili se oni u proračun, jel u redu znači daje se 2,5% to je znači ovaj, jeli. kada bismo kazali da se nikako na rude ne daje, ne, ne daje zekijat kao što je dobro jedan dio leme jel? oni to dokazuju braćo predajom koje se kaže el madenu džubaru šta je džubaru Džubar, jedna u lema tefsiri u riječ da je to ono na što nema zakijata. Nema zakijata. Dok drugi kažu ova riječ može značiti i dokazuju to drugim dijelom hadisa. Kažu u madenu u rudama ima džubar. A za blago se daje petina, je nastavak hadisa. Pa kao da se kaže, a za šta? Bla, a da, za, za, za rudu se ne daje petina. Zašto da ne rekao, za to dvoje se daje petina? Pa to dokazuje znači da ovim hadisom da nema znači zekijata. I kažu još za blago čovjek nije uložio nikakav trud. Kopao si kanal za vodu i naišao na sanduk blaga. Dok za rude treba šta? Treba trud. Treba da dođeš, da vidiš, da osmisliš, da ispitaš ima li, nema li. Znači, puno truda treba da dođeš do te rude. Jer uglavnom biva, znači, negdje pod zemljom i teško je izve. Ideš ciljano, položen veliki trud, kažu, pa na to nema šta. Nema zakijat. No, međutim, ova riječ, almadenu džubar, može značiti i u smislu hederi to jeste da a, a, jeli, čovjeka koga bi a, a, iznajmio da ti radi pa kada bi mu se nešto desilo vadeći rude ne bi ti morao to da, da nadoknadiš kao što je došlo a, ovaj, za bunar bunar je džubar znači čovjek kopa bunar, ti ga iznajmiš kopa bunar i on sobom pogine kopajući taj bunar ti ne moraš ništa šta nadoknaditi kao poslodavac jer nisi ti napravio nikakvu šta Greš. Kao ni čovjek koji iskopa bunar na svojoj zemlji, iskopa bunar i neko najđe padne u bunar i slomi se, ništa čovjek ne mora namiriti. Ali kada bi iskopao bunar na prolaznom putu, tada bi morao šta? A u svojoj zemlji kada iskopaš bunar, neko da neđe da upadne, nisi dužan da da mu namiriš štetu ili da, da, da platiš krvarno i tako da. Pa je znači pa je čovjek koji u ovom slučaju ko, ko bio iznajmljen, to tako Tefsir ibn Hajar Raskalani i drugi čovjek koji je bio iznajmljen da radi, pa mu se nešto desi, ne bi mu šta? Ne bi trebala nadoknada. A kažu za blago petina. Pa nije hadis dokaz da se ne daje šta? Zekljat. Ili je hadis u najmanju ruku nejasan. Postoji mogućnost, a imamo opće jasne argumente koji ukazuju šta da se na to daje? Da se na to daje zekljat. Da li je dovoljno dati protuvrijednost kada je u pitanju zekijat. Ovdje imamo dva mišljenja kod islamskih učenjaka. Imamo i treće koje ćemo spomenuti na kraju. Prvo je mišljenje da to nije dozvoljeno, to je stav imama Malika i Šafija i Ahmeda i Davuda, da se mora zekijat davat znači u onome što je propisano. O tome smo spomljali argumente, jel? koliko ide u devama, koliko ide u ovcama, sve smo spomljali, znači u kravama, koliko se daje. Pa kažu, to je došlo propisan tako šarijetom, dok drugi dio islamski učenjaka, među njima Ebu Hanife i Seuri, to je to se može zaključiti da je to više imama Buhari iz njegovog sahiha poglavlja koje je naslovio i predaje koju je e, naveo jeli, od Ibn Omara da je to jeli, njegovo mišljenje i to je jedan rivajet od imama Ahmeda i jedno mišljenje u šafijskoj pravnoj školi da je dozvoljeno dati protuvrijednost i svaka od ovih skupina je dokazivala a šeho li sam im je otišao treći jedan poseban mesec pa kaže jeli, dozvoljeno je ali pod okolnostima a to je da u dotičnoj robi nema vrijednosti za, nema koristi za siromaha ili nekome se daje šta zekijat ili onome kome se daje zekijat. Mi smo govorili prošli put kada bi čovjek imao jeli, telefone pa došao siromahu da u telefon skupi ili pa plac auta pa mu da auto. To je siromahu, ne treba, to meni ima koristi. On će to prodati znači za nešto što ne vrijedi ili za mizernu nekakvu vrijednost i nakon toga opet nije ostalen cilj. Pa se gleda znači vrijednost siromaha po šehu islamu ibnu tehim. Gleda se znači koristi siromaha. Da li je dozvoljeno dati zekijat unapred za godinu dana? znači tebi se napuna, na, tek će se napuniti godina recimo u, ne znam, Šabanu da li ti je dozvoljeno odmah u Zul Hidžetu za tu cijelu narednu godinu da šta zekija, tu na 50 mjeseci ili godinu dana, ili 6 mjeseci, nije bitno saznali smo u priješnjim predavanjima da je čovjeku obaveza, vađi kada se napuni, znači godina dana da daje zekijat i nije mu dozvoljeno da kasne nije mu dozvoljeno čak da kasno, ispomnjali smo hadis da je poslanik sa osreme la ne la u sadaka la u sadaka je šta? onaj koji kasni sa danjem zekijata ili po drugom tumačenju onaj koji nikako ne daje zekijat hadis je kod ovaj ili, eh, ili verzija je kod imama eh, predaja je kod imama ovaj, eh, Ahmed od Ibn Vesel na Ukuf to sam spomnjala tako na prošljem predavanju Pa sam spomenuo razilaženje šta znači lavi sadaka. Je li to čovjek koji nikako ne daje ili koji kasni sa davanjem? Imamo dva tumačenja. U svakom slučaju, to je zabranjeno. Ali da li mu je dozvoljeno dati unapred? To je predmet razilaženja među islamskim učinjacima. Prvo, dozvoljeno je, to je prvo mišljenje koje zastupa Abu Hanife, Šafije i Ahmed i skupina Selefa i to dokazuju predajom da je El Abbas tražio od poslanika sa osrame da mu dozvoli da ranije da zekat nego što se namiri godina, pa mu je dozvolio. I ovu predaju je ocenio dobrom šeha Albani u svom dijelu Irval Galil. I kažu ovi učenjaci, razlog zbog koga je obavezno dati zekat je u potpunu. A šta je to? Nisam. Kažu, nisam postoji. Dok postoji nisam, može se dati šta? Zekijat. Prije nego što ga je obaveza dati kao što je čovjeku, do, čovjeku dozvoljeno da vrati dru, dug prije isteka vremena. Jel u redu? Jel dozvoljeno? Yes. Čovjek, ajmo ovako, čovjek ranio čovjeka. I sada hoće da da taj kefaret i dadne ga prije nego što preseli. I dao ga njegovoj rodbini, krvarinu, prije nego što je šta? Preselio. Je li ispravno? Jeste. On je dao ono što je trebao dati prije vremena. Kažu, nema svetnje. Isto tako za po pitanju zakijanta. Drugo mišlje da je to zabranje, to je stavi mama Malika. Ali je dozvolio ako je ostao mali vremenski period. Znači nešto malo. Znači, ne znam koliko, 5, 10, 15 dana. Znači, kratak period ako je ostao, može. U protivnom, ne može. I to je stav Rebije i Ibn Hazma i Davuda. I oni to dokazuju predajom Ibn Omara koji bileži Tirmizi i Ebu Davud koja je vjerodostojna u kojoj poslanik sa osnovime kaže La zekijate fi malin hatta jehuda alihil hau. Nema imetka odnosno nema zekijata u imetku, dok ne pregodini. Šta? Nema, da zekijata, nema zekijata na imeta koji nije pregodinu. I dokazuje to predajem Ebu Bekra, koji se navodi da nije uzimao zekijat prije nego što je metak pregodin. I ovi učenjaci isto kažu da je ovo, da pregodini metak, da je to uvjet za ispravnost, odnosno uvjet za davanje zekijata i da ga nije ispravno dati prije toga. I kažu isto tako, zekijat ima svoje vrijeme, kao što namaz ima svoje vrijeme, pa nije dozvoljeno, planiti namaz bimo šta? Vremena. I ovako je, znači ovako su ukazivali islamski učenjaci, <clears throat> između ostala Ibn Hazmi drugi, i zaista Ibn Hazmi je opasan kod dokazuje. Opasan je svojim dokazivanjima i ima argumente i kada bi uvijek bilo po spoljašnjem značenju argumenata, bojim se da ne bi niko mogao stati sa Ibn Hazmom. Kada bi propis šarijat bio uvijek sve po spoljašnjem značenju, mislim da bi Ibn Hazm uzeo čistu peticu drugi bi bili možda bliže njega ili dalje njega, ali ali je, znači, u šarijatu uglavnom, i to je osnova da biva spoljašnje značenje, a ponekad se izlazi iz te osnove s argumentima. Ispravno mišljenje ovdje džumhura u leme koji dozvoljavaju, znači, da se zekijat da prije vremena. Ovdje, kada je rekao poslanik sa osaleme, la zekijate fi malin hata je hula alejhi haul nema zekijata na imetak dok ne prođe godina je li ovim poslanik sa osrem mislio da zabrani da nema zekijata dok ne pregodini imetak ha? ili je mislio pojasniti nama vrijeme kada se daje pojasniti vrijeme nije nikako mislio da zabrani davanje zekijata prije u protivnom što ga je dozvolio Al-Abbasu je li u redu? Zasvano vode predaju. Pa nije mislio, da zabrani, nego je time htio ukazati. Nego time htio ukazati, znači na vrijeme kada se, hoće kazati musliman, ti nisi dužan dati zeklja dok ne pregodini i metak, šta? Kod tebe. A nikako nije s hadisom, znači ciljela zabrana. Dalje, ovdje navodi da Ebu Bekr nije uzimao, odgovaramo na argumente, šta? Ibnu Hazma i Malika i Rabije i drugi učenjaka. Kaže, e, oni kažu ovdje da Ebu Bekr nije uzimao. Što Ebu Bekr nije uzimao, je li to dokaz da se ne može uzeti? Nije, nije uzimao. Nije uzimao možda iz određenog razloga. Da ne oteža ljudima, ne želeći, ali nije kazao da se ne može. Nije kazao da se... I da je rekao da se ne može, mi imamo poslanika sa osam koji je šta? Dozvolio. Pa opet, pored jeli, Ebu Bekra, koji je Ebu Bekr, no međutim, jeli, riječi neprikosnovenosti ili nepogrešivosti pripada samo poslaniku sa osam. Dalje, oni ovdje čine kijas, kažu da je to kao namaz. Namaz ima svoje vremena, pa tako ima šta? I zekijat ima svoje vremena. Ibn Hazm, kod njega nema kijas. Ibn Hazm je u potpunosti ne biro kijas, kijas. Analogije, kod njega nema analogije. To u šeritu kod njega ne postoji. Jer ima posebno dijelo koje je nazvao Ibtalu kijas. Negiranje kijasa. I uh, on je, jeli, u svome stilu, on je to sve argumentima dokazao i razvalio se jednostavno. No, međutim, sam Ibn Hazm, rahimehullahu ta'ala, bio je mnogo slučajeva prinuđen da upadne u kijas. Bio je mnogo slučajeva, znači, prinuđen da upadne. Ovaj. I ovdje, ovaj argument je jak. Šta da namaz ima svoje vremena? I zekijat ima vremena. Zašto ti sada pomjer? Kojim pravom ga pomjeraš? Kako je odgovorilo ovo? Ko zna? A često ovo ponavljam. Ovo pravilo često ponavljam, samo ga sad trebamo primijeniti. Pa ćete vidjeti da je pamćenje znanja jedno, a primjena nešto skroz drugo. Pa se ne smatra učenjaka onaj ko puno nauči. Učio Kur'an i naučio Buhari i Muslima, on mali. Nije tako. Nego to znanje treba zna, razumijeti i primijeniti ga. E, odatle dolazi ilum i to je znanje. Jednostavno iz razloga, braćo, što nema, često smo slušali da u ibadetima nema analogije. Je li tako? Jesmo slušali? Nema u ibadetima analogije. Ibadeti su ibadeti. Namaska vremena je nešto gajru ma'akul il mani, što mi ne možemo razumima shvatiti. Zašto je to vrijeme podne od vremena kada je sunce u zenitu ili pređe na drugu polovinu neba dok pređe, pa dok svaka stvar ne dostigne šta? Jednu dužinu. Ako je Hanife, dvije dužine. Zašto je to tako? Zašto nije, recimo, određeno na drugačiji način. Zašto nije tri dužine? Zašto nije pola dužine? Ne možemo to shvatiti. Zašto je jacija do pola noći? Ili zašto je, ne znam, akšam u tom vremenu? To ne može razum shvatiti. I to je samo da kažeš semijena u apa. A zašto je da pregodini imetak? Da bi što? Se umnožio, ali tako? Ako daš imetak dok ti dođe, daš ga, pojede ga zekijat, nemaš vremena da ga umnožiš. Ne, šarijet prvo priliku da ga umnožiš, pa da ga onda očistiš. Pa tako da je analogija ovdje, znači, neispravna. Pa se ne može analogija činiti i ispravno je znači da da se može ovaj dati zekijat unaprijed naročito naročito ako ima potreba za tim možda dođe godina ne znam godina sušna najavili godina sušna ili kao što su najavili kaže ova 2009. i 10. će biti stalno u jel, padu nekakvom tom ekonomskom pojavio se nekakav problem i muslimanima potreban im metak. Možda mi nakon toga nećeš više treba davati. Pa da se dadne unapred nikakve znači smetnje nema. U tome je korist, znači za tome je korist za sigurno one skupine ili koje prihvataju zeke. Nakon toga došli smo do poglavlja skupine ljudi kojima se daje zekijat. Ali je ovaj, da ne počinjemo znači sa ovim novim pogledom zato što ono je opšire znači svih osam kategorija se ovdje spominje pa ćemo inša Allah onda o tome nastaviti govoriti u narednom druženju jeli, u narednom predanju Allah ta'ala صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين o nekoliko pitanja koli, koji je najmanji broj rekiata koji se može ušti na jednom koji je najmanji broj ajeta koji se može ušti na jednom rekiatu poslije fatihije nije to ograničeno šerijetski to nije ograničeno šerijetski neki učenjaci kažu da je duže od bismile da nije kraće od bismile ajda je, ha. uglavnom to nije ograničeno šerijetski koliko šta god čovjek da prouči fakreomate jesere minu šta god da proučiš hajde bereket to se odnosi na učenje mimo čega mimo fati, učite ono što vam je lahko iz Kur'ana. Hanefijski učenjaci kažu, ovo se odnosi na učenje u namazu, na učenje čega želiš. I s ovim mijenjaju fatihu. Dok Džumur kaže nije. Nego se odnosi na učenje mimo fatihu. Imate hadis za koga kaže Ibn, Ibn Hajar u dijelu, a, dijelu Tavhisul Hadir da je dobar Kod Ebu Davuda da je poslanik sa osam rekao učite u namazu fatihu i ono što vam je lahko učiti iz Kur'ana. Pa je hadis šta? Pomirio i uskladio nema namaza ko ne prouči fatihu i ajet u kome se kaže učite što vam je lahko. Znači, učite što vam je lahko nakon što proučite šta? Fatihu. Jesi tako da to nije šarijetski ograničen? Allah te ala. Da li je dozvoljeno prišiti u kvatlu WC-u? Jeste dozvoljeno prišiti u kvatlu WC-u, ali nije dozvoljeno prišiti kada se obavlja fiziološka potreba. Ali da čovjek uđe u kupatilo i da progovori nešto, pozove ga supruga, majka, nije otci, on se javi i tako dalje, ili kaže nešto, telefon zvoni, javi se na telefon i tako dalje, nije to, znači problem je, ili zabrana je došla, kako došlo da Allah tabarata nam mrzi dvojicu ljudi koji odu i obolje fiziološko upotrebi priči. To je došlo u hadiska je zabrana došlo. A da se samo priča o kupatilo ili WC-u, ne znam da ima posebne zabrane, jel? Po tome. Ako ima hadis, to je drugo. A ja, nije mi poznat. Da li se može duha namaz klanjati u džematu i ako može učili ima na glas? Ovo je pitanje, znači, e, pitanje da li, da li se ovaj e, da li se na file, znači, klanjaju u džematu. Osnova je da su ovi namazi klanjaju samostalno. Znači, osnova je da se klanjaju pojedinačno. Kao što se podnijski sunet klanjaju pojedinačno, kao što se drugi, znači, sunet za koje klanjaju pojedinačno, tako se, znači, klanjaju i ovi suneti pojedinačno. Allahu ta'ala. vaš komentar na rad daje doktora Zakira Najka i da li se dijeliti njegova predavanja. Ne znam puno o, o čovjeku. Mislim da on slijedi od prilike ovaj put svog šeha, El Ahmeda Bidata, Rahimahullah Kutahana. I gledao sam nešto površno od njegovih predavanja, vidio sam onako da, da je lijepo određene stvari dokazivao. Ne znam ništa loše o njemu da bih kazao da se ne dijele njegova predavanja. Nije mi poznato. Znači, ono što znam je hajr i bereket o njemu. A detalje, o detaljima ne mogu govoriti, ne znam da li je hijjama sunnet jeste, hijjama je sunnet i hijjama je pohvalna i došli su brojni hadisi od poslanika sa osaneme koji ukazuju na odliku hijjame i poslanik sa osaneme kada je bio na noći i sraj mirađa nije prošao ni pored jedne skupine meleka da, nije, da nisu oporučili poslaniku sa osaneme da naredi svome umetu činjenje hijjame I tako da ovdje se čak i od žena u Museleme i drugi dostraže od poslanika sa osam da čine hijjama. I hijjama je bereket i hajr. I, i nije došao niko Resulullah sa osam da ga nešto bolio da nije rekao ih teđem obavi hijjama pa je nađivu, znači na radnim mjestima da se obavlja hijjama. Tako da je hijjama pohvalna da se čini. Ako čovjek ima potrebu da je učini, hajri bereket. Ako nema potrebu, bar neka je jedan put u životu učini da je praktiko taj sunnet. Imam Ahmed Rahim Allah u jednom prilike je pozvao hađama. Čovjeka koji će hijđamu. I ovaj mu je učinio hijđamu i on mu je platio. Pa mu kažu, što si to uradio, nisi bolestan? Kaže, nisam bolestan, nisam nikakve potrebe za hijđamom, ali kaže, ovo je hadis po kome nisam radio. Nikad po njemu nisam postupio. A hadis je da je poslanik Salasanem pozvao hađama i platio mu. Iako je po plaćanju hijjame, tu veliko razilaženje među islamskim učenjacima, ispravno je da je dozvoljeno plada, da je čovjek dozvoljeno da naplaćuje, ali ne znači da posebno ucenjuje i, i da znači ovaj time koristi muku ljudi, nego znači da to bude nešto umjereno ili koliko ljudi čovjeku dadnu da je to dozvoljeno da se uzme spajajući takve argumente u kojima se kaže da je ružna zarada hađama i vamo da je poslanik sam dao kako da spojimo hadise, spojit ćemo i tako što kažemo jel, da to bude nešto što je umjereno ili što je ovaj nije znači da koristi hađam muku ljudi. Koliko ovca treba biti stara da bi, bi mogla biti kurban? To je razilaženje među islamskim učenjacima. Koliko ovca treba biti stara da bi mogla biti znači da bi mogla biti za kurban? Ovaj, razilaženje među islamskim učenjacima. Jedni kažu šest mjeseci, drugi sedam, osam, čak do godinu dana. Ispravno mišljenje da napuni većinski dio godine, znači da je prevagnula preko šest mjeseci, da može znači tada poslužiti jeli, za kurban i to je Allahu Teala da je to mišljenje koje bi moglo biti najispravnije. Iako ima znači i drugih mišljenja po ovome pitanju. Da li je ispravno da se pri selamu braća uz rukovanje dodiruju glavama, tačnije slepočnicama. Nije ispravno, to je batel. To je batel. Kada se grle muslimani, treba da se zagrle. Znači da, da priviješ svoga brata na svoje grudi. S jedne i s druge strane. A nikako znači da se samo glavama, znači slepočnicama da se dotaknu, to nema veze ni sa sunnetom, ni sa čim to je novotarija i to je bidat. Pa ponekad mi želimo sunnet, a činimo najveće bidate. Pa je bolje ostaviti to, bolje to ostaviti, ja se pozdravi šerijatski, a nemoj nikako. Ali nešto između da, da, ovaj nešto da se radi, ovaj što nije radio selef to je pogrešno. Jer ashabi poslanika sa znam kako došao kod da baranio njegov mođemu, ovaj velikom njegov mođem sa ispravnim lancem, pa kaže Albani u srednjem je došlo da, da bi se grlili nakon što bi se ovaj a, a, vratili sa puta. I ovo je došlo a, a, i atenak, i ateneka, i ateniku. Znači nešto čvrsto, kaže i atenek al islamu prihvatio islam, priglio ga. Što da ovako prigli islam, samo malo rukama? Nego baš je to da ga prigije i uhvatio, znači za islam i šta? Ne pusta ga. E to je jatenekal islam. Uhvatio ga i gotovo. E tako je brata muslimana. A nikako znači ono što rade ljudi, znači samo što se onako jeli slepo očicama pozdravili, to nije ispravno. To neki rade samo sa nosevima ili u, u islamskom svijetu i to ćete vidjeti. Dizajn ruku namazu kako kad pitanje nejasno. Braćo, postaviti pitanje je pola odgovora. Postaviti pitanje ispravno je pola odgovora. Dizanje ruku u namazu kako kad. Je to pitanje? To nije pitanje. To je znači zamaranje samog sebe i zamaranje onoga ko odgovara. Pitanje treba postaviti dizanje ruku pri početnom tekbiru, kada se ruke dižu pri početnom tekbiru. Dizanje ruku na četiri mjesta u namazu, je li sunnet ili nije sunnet. Dizanje ruku na vitr namazu, na trećem rekiatu ili sunneti ne. Znači postavi se dizajn ruku kako kad, od dizajn ruku se može, meni je čovjek jedne prilike kaže postavio nama, ovako mi je pitanje postavio, kaže vitr namaz. <laughs> I valo, kaže vitr namaz. Kaže pitanje vitr namaz. Že bio o vitr namazu, možeš dva toma napisati. O vitr namazu i razilaženje među namazu. Šta vitr namaz? Postavi pitanje kako treba, to ti je pola odgovora. I lijepo, to je, to je, to je kod Uleme poznato, znači Ibn Hađer to spomenuo u Fethul Bariju, da je kod Uleme poznato, znači pravilo, kod uleme da je poznato pravilo da je lijepo postavljeno pitanje pola odgovora. Jer je znanje, pitanje i odgovor. Ti si lijepo postavio pitanje, to je šta? To je već pola odgovora, samo treba druga polovina, to je šta? Odgovor na tvoje odgovor. pitanje. No, međutim, ako nema pitanja, ko je postao ovo pitanje? Ko je opisao? No. Znači, jesi ti, jes, od tebe? Yes. Šta znači? Pa, objasnimo, šta znači? Posle, šta si ti opisao? Posle, posle, vraćam se sa rukua. E. Svidio? Dobro, nije bitno. Ne znam sad gdje sam ga izgubio. Nije bitno. Pitanje je šta? Kad, kad se vraćamo sa rukova, kako se ruke vežu? Je li skroz ili kako? Aha, znači kad se čovjek vraća sa rukova, yeah. kad se vraća sa rukova, kaže Semi Allahu li men hamide. Nakon imama, kada imam rekao Semi Allahu li men hamide, ti kažeš šta? Ti kažeš Semi Allahu li men hamide, Rabbena Oretana, to je šafijski učinjak. I to je, to je vallahu alem da je to jako mišljenje. Da je i muktedija ponavlja se mi Allahu lumen hamid. Jako je mišljenje. To je ko šafijski pravnik, to dobro šeh Albani. I čovjek ima za svaki pokret, prevoj, ima zikr. Zikr kada se vraćaš sa ruku je semi Allahu lumen hamide. A zikr na qijamu je Rabbena u lakil hamd. Ti kada kažeš za imamom, kaže semi Allahu lumen hamide, ti kaže Rabbena u lakil hamd, tvoj prevoj ili tvoje dizanje ostalo bez čega? Bez zikra. Pa je značenje, kada poslanik, ovo nije pitanje, no međutim, usputno je naišlo. Kada poslanik, sa kaže, kada imam, kaže, semi Allahu limen hamide, vi recite rabbena volike alhamd, hadis bi značio, vi recite rabbena volike alhamd, nakon što je imam, nakon što ste kazali, šta? Semi Allahu limen hamide. Jer semi Allahu limen hamide, iza imama ste čuli, pa ću to ponoviti, pa nemam potrebe da vam govorim šta? To čujete iza imam pored. Ali rabbena volike alhamd, šta? Ne čujete pa ga onda šta ponoviš dobro ako bismo kazali ovaj hadis ovaj hadis on je argument on kaže poslanik sallallahu alejhi ve rekao kada imam kaže semi Allahu limen hamide vi recite rabbena velekel hamd dokaz je šta da muktedija ne izgovara semi Allahu limen hamide onda iz istog hadisa moramo razumjeti drugu stvar a koja je neminovno batil a to je da imam ne izgovara rabbena velekel hamd Jer on je rekao, kada imam kaže semi Allahu hamide, vi recite šta? a ne imam. Jel u redu? A možemo to razumjeti? Smijemo to razumjeti sa hadisom? Nikako. Znači onda hadis ne može šta biti? Jer ne možemo hadisom dokazivati šta? Gdje nam odgovara, a ne dokazivati gdje nam šta? Ne odgovara. Jel u redu? Danas kada ovi dođu pa kažu Muhammed ovaj, je, jeli, kako opisuje Rasulullah s.a.v. Ovaj, da je bio, jeli, već kako ga opisuju kad su pitanje djeca jeli, i, i e, ženjenje jeli, mal, po njima maloljetnih djevojčica i tako dalje mi kažemo U redu. Poslanik sa osnovom nije imao ženu Ajšu. Gdje to stoji da on imao ženu Ajšu? Izmišljotim. Dokažite nam da imao ženu Ajšu. Bojno. Neka dođu sve, nek dokažu da imao ženu Ajšu koja imala devet godina kada je oženio. Nikada poslanik sa nije imao žene koja se zove Ajša. Kazat ćemo jest. Kako nije? Pa budem dokažite. Pa će nam doneti Buhari muslima, tako? Neće nam doneti Kur'ana ništa, nego doneti Buhari muslima. Kao ste ovdje ovdje hadis, to je a u redu. Stvarno jeste hadis, to je dobro. Jer vi vjerujete te hadise? Vjerujete Buhari u Muslimu? Imaju dva odgovora. Da kažu ne vjerujemo, onda ne možete dokazio sa tim. Ili da kaže vjerujemo, e ako vjerujete da mirate, morate vjerujete sve. Vjerujemo. Pa ćemo mi iz Buhari i Muslima donijeti tovar, tovar hadisa u kamion ne mogu stati, koji govore o odlikama poslanika i o njegovim vrijednostima i o njegovom lijepom postupanju i o... znači onome da, da ćete vi nakon toga morati biti muslimani to vam nikako ne ide u prilogu Znači, ne možeš dokazivati sa argumentom tamo gdje ti odgovara, nego to je problem. Dokazuje tamo, imao je četiri žene i time dokazuje. Imao je devet žena i time dokazuje. To je, to je problematika kod njih. Dobro, vjeruješ li ti u Kur'an i u Hadis? Ha? Vjeruješ u Kur'an i u Hadis? Ja vjeruješ ne vjeruješ? Pa je, znači, dokazivanje sa dijelom nečega je novotarski put. To je novotarski put. Onda radi rađe kakav logički argument, ako misliš da ima, da bi pobio teoriju islama. To ti je bolje nego da dokazuješ sa, sa argumentima. Ti su svi argumenti protiv tebe. Ti si našao jedan koji je po, po spolješnosti, misliš da tebi ide u prilog, a ne ide nikako, a svi drugi su protiv tebe. Pa ako ih prihvatiš, sam si sebe, sam si sebe ovaj, sam si sebe osikao gran na kojoj si sedio. U redu. U redu. Hajmo se vrati imamu. Znači, kod imama, kada kaže Semi Allahu li hamide, ti kažeš Rabbena u alekel hamide amden kethiran tajiban mubarak ilu samah i digneš ruke kada se ispraviš i ruke digneš u visi kada se ispraviš sami Allahu li min hamde rabbena wa lakal hamd i ruke digneš u visi ramena ili u visi nuši jedno od dvoje znači ni gore preko glave to je batil pa kaže vam ne uvi niti dizanje ruku ovako znači, ovako pogrešno znači okrenu dano vidjeli batil pogrešno niti napola, niti ovako, skupljene ruke ovako, sve pogrešno. Ruke se dižu, sami Allah, Znači školski, znači školski se klanja. Nema čovjeka koji može kazati imam staža u namazu, mm, ja, i, jel, nije, nije to toliko precizno kod mene. Ti moraš klanjati školski. Na, na ruku moraš tačno staviti ruke ovako da uhvatiš, ovako da obuziš koljena, čvrsto da je obuhvatiš. Na seždi da padneš, da raširiš ruke u stranu i da što više tako pritisneš zemlju. Dok ne ostiš opseg zemlje, kako je rekao Rasulullah s.a.v. To je namaz. A nije namaz, znači ovaj, ti, ti pokreti, znači, koji su neispravno. Bolje nemoj dis, bolje ti je nemoj dis druge nego ovako. Nemoj dis nikako. Jer da je nikako ne držiš što ima u šarijetu. E, tako, veliki bručnjak, rekao, nemoj dizat. Bonif pa kaže, nikako nema dizanje ruku. Osim pri početnom tekbiru. Ili ih diži kako je sunnet i kako je ispravno, ili ih nemoj dizat nikako. Ali da čovjek radi nešto između, došao si sa novotarijom koju si ti izmislio. Nije niko rekao od islamskih učenjaka. Jer ne znam nikoga da rekao od islamskih učenjaka da se ruke dižu ovako ima hadis jedan kod uh, ovaj kod Ibn Shahina u Anasih wal Mansukh koji je taj pod izanju ruku u visini prsa. Ali uvijek u visini šta prsa je ovako. A nije ovako. Jel red? To je znači, to je tako se dižu. Allahu. Je li dozvoljeno koristiti parfeme u kojima ima alkohol? Tu se spor vodi vraćaju je li, je li alkohol e, čist ili nečist. Tu je znači sva je pojenta i sve je vezano za alkohol. Da li je čist ili nečist? Džumhuleme, između koji imami četiri pravne škole, Ebu Hanife, Malik, Šafi, Mahmed, kažu da je alkohol nečist. Da je nečist. Dokažu neki učenjaci, Rebija, Šeši Ukjani, to je odabro Ibro Semini, Šeši Halbani i drugi, da alkohol čisti. To je ispravno mišljenje. Nema dokaza da alkohol nečist. E postoje argument u šerijetu koji je jasan da je alkohol nečist. E? Ja, ejuha ladine amen, innama l'hamru vol mejsiru, vol ansabu, vol ezlamu, ričs, ričs, min ameri šeitali fešte. Ričs je nešto što je nečist. Ali ričsom su nazvati kipom. Jel red? Ričs, ne može, znači kad dotakao kipa ne moraš se abdestiti toga. Pa ovdje nije rips u smislu, znači, rezultata tih stvari, a nije da je neči sam po sebi. A ovdje se kaže, innem el hamru on mejsir, vino i kocka, on en sabu. Šta je to kipovi? On en zlam, strelce kojima su gatali. Ripsu. Dobro. Mejsir je kocka. Odeš u kasino i dotakneš onaj, onaj buben što se vrti, što ljudima pare uzima, što ih vara, Moraš li ići prati ruku? Ne moraš, to nije. Pa spomenut u jednom kontekstu. Pa spomenut šta u jednom kontekstu. Tako da ispravno da alkohol nije, ali je čovjeku bolje da se ovaj, da izbjegava. Znači bolje je čovjeku da izbjegava. Imaš mirica lijepi koji ovaj, nemaju u sebi alkohol. To je bolje i preče da se koristi nego oni koji imaju alkohol. Iako jedan dio uleme kaže da ako ima malo da čuva, da čuva, da se ne pokvari, da to ne smije, da to, da to ispari, to izlapi. Jer tačka od a isparavanja kod alkohola je manja, pa lahko ispari i tako dalje. Uglavnom, ovaj, ako ima jedna mala količina, neće smetati, ali je preče i bolje da to čovjek ne koristi. Cije ispoštovanja prema a, znači, mišljenju mama ili četiri mezeba. Ponekad imami četiri mezeba imaju određeni stav, a nema jasnog argumenta. Poput recimo uzmanja Musafa bez abdesta. Nema vjerodostojnog i jasnog argumenta o zabrani uzmanja. Ha, da je sto po... nema. Ali imami četiri pravne škole, kako kaže Ibn Taymiyyah, su složene. Pa je onda čovjek priče da to... To, ako igdje trebaš da paziš na svoju vjeru, trebaš šta? U tim stvarima. Ako ima podjela, mišljenjima, to je druga stvar. Međutim, ako nema te podjele, onda je... Medicinski alkohol medicinska alkohol je isti. Nikakve razlike. Ono, medicinska alkohol je popio ti isto ovaj popio se. Jeste. Medicinska alkohol samo je koncentracija jača. On je nazvan medicinski, ali on ima u sebi svojstvo pijanja. Ima u sebi svojstvo. I kogod kaže nema, ima. Medicinski alkohol ima u sebi svojstvo pijanja i kad alkohol dolazi u, u tvornicu gdje se prave jeli, e, lijekovi, dolazi iz pivara. Znači tamo se pravi, ali samo što je jaša razlikuje po koncentraciji, ali nas to ne zanima. Nas zanima svojstvo opijanja. Jel u redu? Svojstvo opijanja. Pa zato kada ti uzeo jednu, jednu količinu, na primjer, alkohola koja bi se prokuhala i da alkohol sav ispari, da tako uzmemo, da sav ispari i ostanete kućina koja ne opija. Smijemo to piti? Pa smijemo, to nije alkohol, to ni ta stvar više ne opija. Ta stvar ne opija. Pa za dezinfekciju sam mislio ruku. Pa, upravo tako, znači kada pređe vrenjem, pređe, znači u... Molim? Dezinfekcija ruku i tu što radi. Znači to je za sporešnju upotrebu, ovaj, to je isto koji pitanje, ovaj, uh, ovdje je stvar, znači ako bi čovjek smatrao da nije dozvoljeno braćo da skoristi taj alko, e, u kome ima, miris u kome ima alkohola, znači to bilo zabranjeno šta? Samo u namazu. Jer na čovjek ima nečisti na ruci i radi okolo izišao u vrti radi, znači ima nečisti, nije griješan zbog toga nego to mora ukloniti šta za e, tako je pitanje i alkohola mirisa i tako je pitanje krema koji ima alkohol i sve znači ako dođe jel, reci šest čokolada a to može alkohol unutra to je nekako svojstvo ne može to optužiti ali kaže poslanik što opija u malim ne. količinima o što opija u velikim količinima u malim jaharama Evidentno. Čo više, tako, na nekih penširima, kaže, Ne dozvoljeno, to ćeš nikad mogu kaj smrstiti. Onda dozvoljeno čašu s popitama na opijem. po toj logici znači čas su prije žume ne smeta. Neće opiti čašice. Kako postupiti kada čovjek u, u uzimanju abdesta zavori opiti jedan dio tijela? Koliko si mezheba? Da ti odgovorim. Ovdje je pitanje, znači, je li, je li, a, je li ovaj redosled tertib u abdestu vađib ili nije vađib? Ako, je, ako nije vađib, ako nije vađib, kao što je kod e, hanetijskih učenjaka, onda samo ga opereš i živ bio. No međutim, ako je vađib što je ispravno, kod Olemer je spomenut tako, znači u Kur'anu, znači radostet, onda se moraš vrati do toga tijela. Sve što si opravo, na primjer, opravo si desnu ruku u redu i lijevu nisi. Desno si opravo, nešto se zamislio i otišao dalje, potrebo po glavi, opravo noge. I nakon toga gledaš desna, lijeva suha, desna mokra. Vratiš se od lijeve. I opereš lijevu, potreš po glavi, onda šta? Noge. S tim da se nije, kaže Olema, napravila pauza. Velika. Koja kaže, jer kod Olema ima razilaženje, da li je pauze pri uzimanju abdesta, da li su dozvoljene? Pa jedan dio Olema kaže jesu, drugi nisu. A nefisika učenja kaže nisu, šafisi kaže jesu. U redu. Kažu šta je pauza? Kažu da se osuši dio tijela ako se osuši dio tijela, a nisi počeo prati drugi, kažu da je to šta, veća pauza i moraš se vratiti s početka. Međutim, to je, to je neispravna ona, a, neispravno ovaj, a, određivanje ili preciziranje a, pauza, jer a, e, leti u kući 35 temperatura i za minutu se osuši ruka. A zimi, još ako nestane plina, ledu, ovaj, ili drva poskupe pa nema šta da ložiš, onda koliko treba vremena da se, da se ovaj, Pa je tako Ibn Munzir je govorio o tome da to nije ispravno znači jel. Tako da, da čovjek se vrati samo na onaj dio tijela koji je zaboravio oprati i nastavlja dalje i najpriče slijed redosled u namazu u smislu redoslijeda, a ne u smislu strana. Tako da opereš lijevu ruku prije desne, dozvoljeno je skoro po konsensusu na Ne znam da ima razinoženje. Znači da se može oprati lijeva prije desne. Ali to suprotno čemu? Sunnetu. Ali ne, neće ucestna ispravnost čega? za razliku od jednog tijela da se opere, jer to je jedan organ, znači dvije ruke sa dvije strane, jel, one se peru. Za razliku od drugog, znači uda koji bi se opravo prije ili kasnije, onda, onda bi to ucelitilo. Da, da, da bi učila Kur'an, mora li žena biti pokrivena ili Kur'an može učiti otkrivena. Znači, ne mora žena imati ne mora žena imati ne mora žena imati ovaj, mara mu da uči Kur'an učenje Kur'ana znači žena lijep, lijepo je da ima maramu i da bude okrenuta prema kibli da bude pod ablistom kod većine u Lemenih kažu ne mora ovaj, poput Ibnu Hazma to je odobro i šeha Albani i drugi ovaj, čak to neki pa prepisuju Buhari ne znamo dakle to mišljaju Buhari uglavnom to sve adabi osim ablista kod većine mora ali žena može znači slobodno sjesti u svojoj kući hali na kratki rukava da se ide uči Kur'an nikakve smetje. Našao će to opteretiti tako dalje ili će zbog te mahrame brzo prekinuti pa ne, skini mahramu da skomoci sa slobodno sjedni uči nikakve smetje nema. Marama treba za namaz. Kad dođe do ajeta do sežde tilaveta, učini seždu bez marame i učini seždu bez bez ovaj bez abdesta ako nije dodirivala Kur'an, da kažemo da treba za abdest, Mushaf je bio otvoren i gledala i učila, nije dodirivala. I dođe do ajeta sežde, bez abdesta učini seždu tilaveta ne smeta. Jer sežda tilaveta je zikr koji je došao u toj formi. Nešto drugo i ne treba za to ovaj abdes, kako kaže šeho Islam imate i kvarili se abdest ukoliko čovjek zaplače, ne znam da iko, iko od uleme rekao da se kvari abdest onome ko zaplače. Ne znam da ima i takvo mišljenje, znači te stvari ne kvare. Da čovjek pljune, da zaplače, da žena podoji dijete, kaže Ibnul Munzir, po konsensusu žena kada podoji dijete ne kvari odnos. To nema razloženja među nama. To je znači jednog stav u Leme. Allahu te ala alem. Tafadal še. Ajde se obrati, bar, bar deset minuta, da ti čujemo. Hajde, bismillah, hajde, bismillah. Hajde, hajde, ahlan sehla. Hajde, bujno. Allah je uzdao nekada. Marir, Allah je uzdao. لا يجوز أن نقول ماذا بعد الحق إلا الضلال الله يوفقك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله بعد zaista da će ovaj ovo je prvi put da ne znam što da kažem. <laughs> Ima nekoliko razloga, ja sam jeste dva sam. Prvi razlog je zato što čovjek kad, ovaj, ako je prirodan, ja se nadam da pokušavam da budem prirodan, kad neko govori hvala Allahu, hvala Rasul, to ti isto kad dobar vitamin popiješ, pa odmah ti tijelu šta znam bolje ili dobro čorbu pokusaš, jel? Ovaj, samo ti je probaš, nemaš dvoje usta pa da na dvoje trpaš, tako ti bude fino. Pa je razlog što nemam kazat ništa, ovo što smo lijepo slušali. I druga je razlog je što sam malo bolestan. A čovjek kad je bolestan, onda postavi sebi najljepšu ljepotcu pred sebe kaže ja se ženim. A. Ili ću zlata da mi ga, gdje, gdje trebaš kopat, trebim kopat. A. Ili šta ja znam, Audi neki tamo najnoviji tvoje samo da sjedneš od njega znači samo tražiš ima gdje kakvog lijeka uz Allahu te barek tala pomoć ali ono što ovaj što bi tražio od vas znači ja sam skoro bio u Novom pazaru i obradovao sam se da na naučnim predavanjima ima preko 300 već pa ja postavljam vama pitanje šta vi radite jel vi odgonite ove ljude iz halke ili dovodite nove znači to je vaš zadatak ne može še sada doći od vulkanizera do vulkanizera od obućara do obućara od ebu mirisa do ebu mirisa Jeste, hoćete doći predajem, hajde hoćemo eto da tebe ono onako ovako. To mora biti, braćo, vaš zadatak. Allah mi, ja vam kažem, da mi ove, mi samo mašemo glavom, ništa mi ovo ne razumijemo. Mi razumijemo ono što kaže sekundarno. Kad se nešto govori, kad še sve pojasni, ona često, to je se zove u arabskom jeziku, istivzaz. On kaže nešto, je tako bi kao mjesto tako, on kaže nije tako. On nas probudi, to mu je cilj. Ovaj, primjer radi ovo što smo čuli, ovaj, slučajno, ja sam bio ubijen 100% da ovaj, da je onako srami se, ali nije bilo tako. tako kažem, braćo, ova predavanja, ova predavanja moraju biti, znači, obogaćena. Ko nema, znači, pre, prevoza da ga dovezemo, ko nema, ko, ko, ne, ko mi ne treba znanja da da, ga, da mu negdje oformimo halku da on drži ovaj, ko, ne, ko nema teke ima kod kineza navel po kupa kupte svi Znači, ne znaš ništa, šaraj nešto pred šejihom, et. Jer to je sve od edeba kako su prije, prije generacije ušlo. A nema, braću, bez toga. I znajte dobro, da u buduće, kogod ne bude sjedio ovim halkama, neće moći dvije koke da čuva u našim nekim planovima. Znači, dvije koke, ja na neki dan kupio sve tri koke horoza, zovem juče kuću, ostane dvije koke bez horoza. <laughs> Tako, znači, Ja sam ti oči umat da sklepam za dan i ogradu džaba. Koliko je ošlo u šumu. E, e tako i mi hoćemo znanje za dva dana, hoćemo islamsko zrđano za tri dana, hoćemo ovaj. I to je pravilo. Znači, kao što je sada, vidite, ide u srednju školu na fakultet, ko treba i ko ne treba. To je nekakav trend. Svi idu i mora se kao ići u srednju školu. Ovo. E tako mi moramo vratiti situaciju da ljudi shvate da moraju sjediti na predavanjima. I da bude u pravilu budući gdje si na saftovim predavanjima nisi ne mere se ženiti nikako. Nikad. Nije što jedna cura. Razumiješ? Moraš naći posao ide kod nekog aha. Nije, nisam predavanj, ne mereš naći posao. Kod naših naroda je bilo prije stari ljudi uđu u kuću i pitaju ko nije kandidaciju. Jer znate šta dolazi posle jacije? A, pa večera. Ko nije klanio jacije, odmah se njegova kaška, svaki ima svoju kašku. Za ruk. Ne vidiš, gdje večera, nemaš pravo na večer. Znači, ljudi nisi imao puno objašnjenja, teorije i tako dalje, ali su znali, ne vidiš ti ležak, ne, ne klanjaš. Večera ne vidiš. Tako i mi moramo neki modus danas napraviti. Ne mereš se už nešto, nijedna naša čerka ni sestra ako nisi na predavanju, i to ne, ono ponekad. Jer kao što mi odemo nekad arabski svijet i kažemo, ja sam učenik od toga i toga, znaš šta to znaš, po, u, popio dvije kave sa njim i učenik od njega. <laughs> Odeš tamo še ja pitaš, znaš ti toga i toga, kako, kakav tak, ima mu je strano za moj jezik, nikad nisam to ime zgovorio. E, tako i kod nas ovo, znaš. Trebamo, znači, ojačati ove institucije, ovi, znači, halki, ove predavanja, naučni, jer vidjeli smo mi šta bombaška predavanja radi. Napriješ muslimane koji ti dođe, ja sam samo očekivao kad će še počet pitanja o, o jednoj ili drugoj krajnosti. Šta je demokratija i ovo i ono, i šta li je ovo ili ovaj. Eto što su mi opteretimo ili o džinima i o, o letećim penjirima. To je deset godina samo ta pitanja postavljena drugim. Zato kažem, braću, ovaj, iako sam ja u tome, znači, ovaj, neozbiljan, ali to je put. Vi se sjećate kako je proces išao od rata pa na ovam, ovi koji su možda bar ovaj, imali priliku da sjede s braćom dajima i tako da. Kroz one medrese koje je prolazio, lakše se sa njim drvaram. Bilo i oni koji 45 dana završi pa pobije pokuće. Porazgaljio televizor i ostalo, kao on je šehol i slan, tijahan, zeman. Ovaj ali znači s tom braćom je vaše bilo deverat s tom braćom je bilo vaše deverat i kad ti pogledaš ovdje Sarajevu 700.000 Sarajlija koliko je sad, a ima i milion vjerovatno i onda dođeš na predavanje Allaha mi znači na ovom je predavanju bez obzira mi nikoga ne stimo pred Allahom Želešanu treba da sjede sve daje je znači ko utorkom nema u Sarajevu obaveza i nema ders na drugom mjestu, treba da sjedi na ome predavanje. Iz dva razloga, da vi osjetite više nije keramet, da dvojica da i ja sjede zajedno. I prvo i dva da se uči vjera. Jer nekom je Allah zašao dao. Jel da keramet? <laughs> A nije keramet, jer ja sam safet iz istog kraja, pa to nije keramet mi se moramo ovog džabaja, ko sa džaklije oni, ne mogu sam, čim, sa džaklije, on se zjedno kraja, jel, e, Sarajli je zjedno u Sarajeva, jel, a, e, ali inda, nije ni to više krame, znači, onda, ja govorim samo zato što, ovaj, koliko je učenika, učitelja od šeha Buhari je bilo na njegovom, na njegovim predavanju. I to je pravilo. I zato imaš, znači, kaj ja sam puno zauzet, radim za islam, maša Allah radiš za islam je za svoje kljuse na kraju ispadne privatizirao si islam zato mora se na etehijatu tu se izgoni pomeni oholost i tu se ovaj odgajamo uz Allahom pomoć i tu učimo nekće popam više nekće manje to je to je braćo put i na kraju nemojte zaboraviti dovu za ovu našu braću ovaj, koja su nepravedno i na nepravdi Boga zatvoreni. Ovih dana se pripreme jedan leta koji je onako, znači čisto da se probudi ta emotivna strana kod naših bošnjaka. Ovaj, napisao je jedan brat lijep letak koji je više onako, znači da kažemo, emotivno dira, nema tu ni ajeta, ni hadisa, nego čisto onako neke činjenice iznio, pa došte do toga letka, štampajte ga, dijelite ga narodu, čisto onako da To je ono što su braća dava nama u emanet. Neki dan jedan brat bio pa su rekli nemojte nikve radikalne jer mi i ne znamo biti radikalni. Mi bošnjaci smo znali biti radikalni ne bi 16-17 puta bili poklad na ovim prostorima. Ovaj. Nego da eto na neki način običnom svijetu dostavimo ljudi pogledaju dnevnik ali im nije jasno treba im pretumaš pa eto ako dođe taj letak do vas širite ga širite ga kaže dalje I pitajte sve ljude koji ne dolaze na ovo saftovo i na harminovo predavanje, nek dadnu odgovor. Nek napišu odgovor, ja sam u Černiji odni, i nek napišu odgovor, ovaj, oni su u zabludu dokada su 1, 2, 5, 10, 50, ili oni su, ovaj, nisu, znači, muslimani nikako, pa da znamo i mi koji dolazimo, da se znamo, možda smo pogriješili što dolazimo na predavanje. Znači, ali kažem to opet kulturno, zato što Nama je cilj da se uči vjera i kogod pokrene neki hajr, mi ćemo ga iša Allah uz Allahu pomoć podržati. Čijeh ima jednu ovaj, neć kazan, ne volja reći še ima ružna, ali kako god ovaj primijet ima mene preoziva. A Boga mi ja sam bolestan, morao sam vidjeti cijel odleti, svašta nešto. Um, ali eto, Yeah. Molim? Da nije Lija došla Nije Lija, bolan, neka kuja nekakva. <laughs> ja. I to hore mi stravni kad došao je dvije, razumiješ? Džaba slucija da je Jest. Ali on izgleda zna po glašiću da bježi onda nekako nije samo. <laughs> Ja. se možda pitanje? Za... Samo ti. Za ovaj. Za, za tema u slavu. Nemo gledati u mene. Salaži. <laughs> Za, za ovaj zekat unaprije što se daje. Nekon tamo onaj... Kako ćemo dati zekat? Znači ako to sad imamo i sad taj, ne, tek, ne čeka uopće da pre godine, nego odmah tamo na, na osnovu tog nisaba dajemo koliko, koliko iznosi, jel? Koliko imamo? Već novca u tom trenutku, ne znam, kontakt. Nisab zekijat, znači kada se daje na imetak, unaprijed možeš dati ovaj, ti si dužan da dadneš znači na imetak koji će ti pregoditi nakon godine koji bi bio. Ti ako sada imaš, na primjer, 10.000 maraka i taj će imetak ostati 10.000 maraka, daješ na tu vrijednost koju imaš ili ako želiš dati na vrijednost koju ćeš, koju očekuješ da mogu imati na kraju godine. Pa daš, pa ako bude manje, dodaš, ako bude više, za narodnu godinu možeš odbiti. Znači ti imaš dva izbora. Kako god da uradiš, ispravno si postupio. Bilo da daš, pa ako za primjer, jer pazi, ti si dužan dati na zekijat koji ti je pregodnio. Na primjer, ako bi zekijat bio ovako, dajte ovako, palaži. Ako bi zekijat bio ovako, ideš, imaš ovdje, ide gore, znači došlo ti je u Ramazanu jedne godine, dobio si 10.000 maraka u redu. Pa ti je ošlo vamo gore 11, pa palo na 10.5, pa na 15, nešto se i to je. Ja pa na 12, pa opet sve ovako šar, ali 10 ostalo dole, nije ispod 10. Na kraju godine ti si dužan da daješ na ovi 10. Treba koliko srce ono tamo. E, baš tako jest. <laughs> Kao one, znači, ono što ti je pregodnilo, 10 je pregodnilo, 11 nije, pa odšao je 12, pa je palo opet na 10, pa se vratilo. Znači, koliko je pregodnilo, to si dužan da daš. Evo red, ti sad na kraju godine <coughs> možeš dati, možeš dati najviše što si imao. To je tvoja dobra volja. Ali ono što šarijetski duže, ono što je pregodilo. Ti daj se do deset rada maraka i nakon toga ti se odma poveća i metak. Pa ako budeš čekao do tog perioda, daš koliko je bilo više. Ali ti ako sad imaš deset rada maraka i daješ zekijat za godinu dana, do naredne godine nije se povišlo ništa, nećeš imati više od deset rada daš, jer nije pregodilo. Samo što u ovom slučaju teže je računati malo teže račune zato što i zato kažu lema kada dadneš ono što ti što si imao najviše 100% si pogodio pogriješio pogriješio nisi sigurno jer tu gdje došao najviše na toj tački si dao i dao si više nego što trebaš ali te šerijat ne obavezuje imaš nagradu ako daš veliku ali te šerijat ne obavezuje obavezan da daš ono samo što je pregodnilo je u redu yes. kerame te naći ubosni čovjek koji ima za kerame Šuruk. Pitanje šuruk ili salatu šuruk? Salatu šuruk. To ti je salatu šuruk ti je salatu šuruk ti je ovaj nazvani salatu šuruk iako nema u sunnetu tog naziva. To je tako Lema ga nazvala kao tehidul mesđin. To je naziv koji je došlo u šarijetu do Leme, nije došlo u sunnetu. To je nama, znači namaz za izlazak sunca. E sada, Namaz koji se klanja nakon što ostaneš u džami, ono što ostaneš u džami, pa zikriš ili do izlaska sunca, iako neki su prigovarali hadisu, kako da je daj. Ali ispravo da hadis da, da, da, je hasan, da može proći. Ovaj. I klanja nakon toga dva rekiata. Ima nagradu hađa i umre. Potpune. Dobro. Ta dva rekiata koja klanjaš, jesu li salatu šruk, namaz izlaska sunca, ili su, te, ili su duha namaz? U šerit ima jedno pravilo koje kaže hamlul hukmi ale te'sis eula min hamlihi ale te'kid da je određeni propis bolje razumijevati u smislu novog nego potvrđivanje starog. U redu, kako? Ti sada imaš, ovdje je došlo, da ima salatu šuruk. Kada bismo kazali da je to jedan novi poseban namaz, jesmo li time došli sa novim ibadetom ili smo potvrdili stari? Molim? Kažemo da ima salat šuruk. A ima nešto zove duha. Kada kažemo salatu šuruk nije duha, to je poseban namaz, jer smo ga potvrdili stari, jer smo došli novim. Došli novim. Ako bismo kazali da je to duha, onda ćemo potvrditi stari. A doći sa novim je preče nego šta? Potvrditi Jer tako se lepeza i bade tako koji su na fila čini većom. I to je cilj šarijata. Što god ti je veći broj e, oni, i mogućnost da dođe što više nagrada, to ti je šta bolje. Je u redu? Pa je ispravnije kazati, sodno tom pravilu, Allahu alem, da je to namaz koji je zaseban, nazove ga salatu šruk, nazove ga kako hoćeš, u imenima nije poenta, jer poslani kaže kod uđe u džami, nekla je bar rekiata. Ti, ti kad jetiš, ne jetiš tehetu mesiš, je tako? Ali tehetu mesiš nema usunetu. Međutim, cilj je, cilj je da kanjaš ta dva rekiata prije što sjediš na tom mjestu. Tako isto je ovo. Pa ispravno da je to namaz koji je poseban, ovaj i da se klanja znači da nije duha. To je Allahu alem da to moglo biti ispravno. Međutim, ko klanja dva rekata duha namaza, on ima istu nagradu. Jer je došlo u sunnet, ali ovdje kad ti klanjaš ta dva rekata, opet ćeš nakon toga usti klanjati duha. A klanjaš duha, rećeš pa klanjao se duha i završit ćeš u redu. To je. Yes. Znači, ako nema potrebe za hijjavom, jednom izradimo, ali moramo svake godine, pošto ima neki preporuka svake godine da po jednom radimo. Ako je to do, dokazano, ovaj, ako je to dokazano, to je druga stvar. Ispravno je da to uradiš bar jedan put u životu, to bude sunet po kome se radio. A ako uradiš svake godine, nema sumnje da u, u džami hajdi bereket. Jedno. Međutim, čovjek ne osjeti nikakvu potrebu. Nije kao onaj koji osjeti potrebu. Tako? snaga sunneta i, i, i ovaj i, i, i, i e, to, toga samo postupak se povećava ako čovjek ako ima ljudi dolaze poslaniku sa osam kaže šta je kaže izvadi hijjam tako da čovjek ako, ako vadi hijjam godišnje ili, ili medicina preporuči da je to lijepo da se uradi u periodičnim šta ja znam razvijem periodskim vremenima i tako da nema smetnje nikom a nije ograničeno širjetu znači kada čovjek i koliko mora ali jedan put minimalno da bi se smatralo da je, da je, da je taj sunet praktikovao Ima razilaženja među ulemom velika, velika po tome hadisu. Šeh Albani je te hadise ocijenio ispravnim. Drugi je ulema pregovorila. Ima razilaženje po pitanju ispravnosti hadisa. Hvala Allah da bi, da bi moglo biti, jer se, se spominju dani i spominju se datumi. Pa se ponekad poklopi dan koji može, a, a datum koji ne može. Pa tu nastane problem. Iako onda i zato ima, i zato ima lijeka. Jer, jer u šarijatu je ovaj, a, ima pravilo koje kaže darul mefasid eula min dželbil masaleh odbijanje štete ili anuliranje štete je preče od pribavljanja koristi pa kada dođe dan u kome je dozvoljeno a datum u kome nije onda ćemo šta odbiti jer je odbijanje štete preče od pribavljanja čega pa koristi No, međutim, kažem ti, pitanje je razilaženje među islamskih učenja oko vjerostojnosti. Možda bi hadisi čak mogli biti daif. Allahu alam. jedan rekat na ono što se obično klanja. Ono koliko se klanjao, znači dodaš jedan rekat. Tako će biti parno. Neće biti neparno, će biti parno. Kaže u knjizi o postu, to me na kraju knjizi o knjigi o postu, ja sam govorio o naklanjavanju i o ashaba šta se prenosi ima. Pročitaj tamo. Ako imaš knjigu na crvenom postu. Ali je pravilo da se dodaje, znači jedan rekat. Kada se dodaje, znači jedan rekat klanjamo jedno, sjedimo, pa ustanemo drugi. Nije precizirano. Znači, ako si tri rekata klanjao da klanjaš sa jednim sedijem, da klanjaš sa, da ustaneš da klanjaš sve četiri skupa, sve se to može razumjeti sa Disa. Kako je došlo od Disu Ajše, da je klanjao poslanik sa osanom na zanu, četiri rekata, nemoj pitao o duljini ljepoti. Četiri rekata kako? Sa sedijem ili bez sedijenja, može se razumjeti jedno i drugo. الله تعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه